Mooses het al die Israëlieten bij elkaar geroep en hij het vir hulle gesê, dit is wat die Heere gesê het jylle moet doen, jylle moet zes dagen lang werk, maar die zevende dag moet vir jylle een gewaarde rustdag wees, een sabbatdag vir die Heere. As iemand op jullie dag werk, dan moet jylle om doodmaak. Jylle moet nie by jylle huise vier maak op die sabbatdag nie. Mooses het vir al die Israëlieten gesê, die Heere het gesê jylle moet van jylle goed neem en vir hom een present gee. Elkeen wat graag iets wil gee, moet een present vir die Heere bring, goud of zilver of brons, of blauw en pers en rooi wol materiaal, of linnen materiaal of bokar materiaal, of skaapvelle wat jylle rooi gekleer het, of velle wat jylle sag gemaakt het, of doornhout, of olijfolie vir die lampe, of balsem vir die salfolie en vir die wierook. Ek hou daarvan of hulle met onyx en ander edelstene bring om vast te sit op die priesterse skouerkleed en borstsap. Al die ambachtmannen moet kom en hulle moet alles maak wat die Heere gesê het, die tempeltent en die seil wat boe oorkom, sy haakies en sy rame, sy dwarspale, sy pale en sy voetstukke, die kus, sy draapale, die deksel en die gordijn waarachter die kus staan, die tafel en sy draapale en alles wat by hom moet wees, die offerbrood, die lampstander en alles wat bij hom moet wees, sy lampe en die olijfolie vir die lampe, die altaar en sy draapale, die salfolie, die weerhoek en die gordijn in die ingang waar die mensen bij die tempel tent ingaan, die brandoffer altaar en die bronstralies wat rondom die altaar is, sy draapale en alles wat bij hom moet wees, die was skottel en sy voetstuk, die gordijnen om die stuk grond, hulle pale en hulle voetstukken, en die gordijn in die ingang naar die oopstuk grond, die penne voor die tempel tent, die penne voor die oopstuk grond en hulle touwe, die kleren wat die priesters aantrek wanneer hulle in die tempel werk, die gewijde kleren voor die priester Aaron, en sy seense kleren wanneer hulle die priesterse werk moet doen. Al die Israëlieten het weggegaan van Moeses, en elkeen wat graag iets wou gee, het een present vir die Heere gebring. Dit was goed wat hulle kon gebruik om die tent en die gewaarde kleren te maak. Die mans en vrouwen wat graag iets wil gee, het borstspelde gebring, ook oorringe, armbande en nekringe, en baie soorte gouden goed. Elkeen wat de beweegoffer van goud vir die Heere wil gee, het dit gebring. En elkeen wat blauw, pers en rooi wolmateriaal en linnenmateriaal en bokhaarmateriaal gehad het, het dit gebring, hoogskap velle wat hulle rooi gekleer het en velle wat hulle sag gemaakt het. Elkeen wat de present van zilver of brons wil gee, het dit vir die Heere gebring, en elkeen wat doring uit by hom gehad het vir al die werk, het dit gebring. Elke vrouw wat nekies kon weef, het geweef, en sy het die goed gebring wat zij geweef het, blauw, pers en rooi wolmateriaal, en linnenmateriaal. Al die vrouwen wat dit graag wil doen, het baie mooi bokor materiaal geweef. Die leiers het onyx en ander edelstene gebring om vast te zitten op die priesterse skouerkleed en borstsap. Hulle het speserije gebring en ook olijfolie vir die lampe en vir die salfolie, en speserije vir die wierook. Elke man en vrouw wat graag iets wou bring vir die werk, het dit gebring. Dit was vooral die werk wat die Heere vir Mooses gesê het om te doen. Die Israëlieten het die presente gebring omdat hulle dit graag wil gee. Mooses het vir die Israëlieten gesê, die Heere het vir Besaliel gekies om die werk te doen. Besaliel is de sien van Iri, en Iri is de sien van Gier. Besaliel is van die Jeda stam. God het vir Besaliel wijsheid en een goede verstand gegee. Hij kan al die werk goed doen. Hij kan plannen teken en dingen maak van goud, zilver en brons. Hij kan juwele maak van edelstenen en hij kan uitwerk doen. Hy kan al die werk doen. Die Heere het vir hom en vir Oliab gehelp om vir ander ambachtsmanne te leer. Oliab is die sien van Agusamak van die Danstam. Die Heere het hulle vaardig gemaakt om al die soorte werk te kan doen. Hulle kan plannen teken, bordier op blauw, pers en rooi wolmateriaal en linne materiaal, en hulle kan weef. Hier die twee mannen kan al die werk doen en plannen teken.